Jó legény, jól megfog, a hóvat kantára, hogy lelát tapossa a pünkös dírózsát. Hogy lelát tapossa a pünkös dírózsát. Csak azért szeretett falugaton lakni, oda jár a babám lovát itatgatni. Oda jár a babám lovát nem lovát itatja, magát mutogtatja, két piros orcáját vélem csókoltatja. Két piros orcáját vélem csókoltatja.